บุ๊กทูห้าสิบเจ็ด สัตตวันนสัตตวันพบหมอ ด็อกเตอร์กเดด็อกเตอร์กเดดิฉันมีนัดกับคุณหมอ มาจีด็อก माझी ड ॉ क ् ट र ाอ क อพอยน์เมนต์อาเฮ माझी डॉक्टरकडे अपॉइंटमेंट आहे ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา माझी भेट वाजता आहे माझी भेट वाजता आहे คุณ ชื่ออะไรคะ आपले नाव काय आहे आपलं नाव काय आहे กรุณานั่งรอในห้อง कृपया प्रतीक्षालयात बसा कृपया प्रतीक्षालयात बसा คุณหมอกำลังเดินทางมา डॉक्टर येतीलच एवढ्यात डॉक्टर येतीलच एवढ्यात मी คุณมีประกันกับบริษัทไหน आपल्याकडे कोणत्या विमा कंपनीची पॉलिसी आहे आपल्याकडे कोणत्या विमा कंपनीची पॉलिसी आहे माय मी आपल्यासाठी काय करू शकतो मी आपल्यासाठी काय करू शकते คุณ มีอาการปวดไหมคะ आपल्याला काही त्रास होत आहे का आपल्याला काही त्रास होत आहे का เจ็บตรงไหนคะ कुठे दुखत आहे कुठे दुखत आहे ดิฉันปวดหลังเป็นประจำมาลาเนหิมีปาทิดดุกตมาลาเนหิมีปาทิดดุกตดิฉันปวดหัวบ่อย มาจาเนหิมีดดกะดุกตมาจาเนหิมีดดกะดุกตดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้งกะดีกะดีมาจาปวดตาดุกตกะดีกะดีมาจาปวดตาดุกตา อดเสื้อออกค่ะ से कपडे काढा कमरे पर्यंत से कपडे काढा नॉन นอนบนเตียงตรวจค่ะ तपासणी मेजावर झोपा तपासणी मेजावर झोपा ความดันโลหิตปกติ आपला रक्तदाब ठीक आहे आपला रक्तदाब ठीक आहे ดิฉันจะฉีดยาให้คุณมีอัปยาลาเอกอินเจคชันเดตมีอัปยาลาเอกอินเจคชันเดตดิฉันจะให้ยาคุณมีอัปยาลาทอดะโกลยาเดตมีอัปยาลาทอดะโกลยาเดตดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยามีอัปยาลา औषधं लिहून देतो मी आपल्याला औषधं लिहून देते